बाक़ी फी नफ़्सी जेकॾहिं हुजनि संभाल असांखे कुदरत जा अहिड़ा कया आहिनि हिसाब रखियल जेका आहे त पोइ दरमियान तज़ाद कोन थींदो या जेकॾहिं ईअं चइजे त संभाई कोन्हनि ॾिसो था के ऐं रखियई ज़मीन में पहाड़ रवासी साबित ऐं मज़बूत उहे अलाह ताला हिन में हणी फिटी कया आहिनि बीठा आहिनि उहे मां आसमान मथां असां पाणी लाथो आहे जेको मींहुं अचे थो अची बरसाति थिए मुल्क खे आबाद करे बिल्कुलु तौज करीन फुटायासीं इन ज़मीन में हर क़िस्म जा सुठा जोड़ा बिल्कुलु निकल जो माना सुठा जोड़ा हर शइ जे जिन सम्झां पुर रौनक ख़ुशि मन घर नफ़ी वण गुल फुल पोखूं गाह इहे सभिनी जे अंदरि

बुत पथर हुजनि या के माण्हू अशास हुजनि या सिज चंद सितारा हुजनि अलाह खां बणायो आहे पोइ ख़ुदा जी ख़लक चइजे महबूदनि जी पई आहे अहिड़ो को मौकियो आहे जिन अहिड़े क़िस्म जा ग़लति फ़ैसिला करे पाण खे बि गुमराह बणायो जेके ॻाल्हियुनि में ॿधल रहनि था

पर पोइ काथे ईअं गुलाम नौकर बणिजी ऐं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदो कसब हलाल जे तरीक़े सां पंहिंजो गुज़ारो कंदो हुयो इहो आहे हज़रत हज़रतुमान बि कोन हुयो अलाह ताला हुनखे हिकमत ॾिनी हुई वॾी हिकमत साध को राज सही फिक्र जॾहिं को मसइलो पुछेसि हिकमत ऐं दानश सां जवाबु ॾे दीन जूं ॻाल्हियूं इंतिहाई दर्जे ॿुधाए रब तबार त तमामु जी सम्झाए अहिड़ो हिकिड़ो शख्स हुयो उहो बकरियूं चाढ़ींदो हो दफ़े हिकिड़ो शख्स आयो अची हिनखे पुछणु लॻो त तूं लुकमान आहे हुन चयो हा मां लुकमान आहियां त जेको बकरियुनि खे चाढ़ींदो आहे कारे रंग वारो लुकमान की हा उहो मां आहियां ॾिस बकरियूं बि चाढ़ियां थो रंग बि इहो ई आहे इहो पोइ माण्हू तुंहिंजे कॾहिं छो लॻाए चई त इनजो सबबु इहो आहे जो कार त मुंहिंजी तूं ॾिसे थो या ज़ाहिर आहे ॻाल्हि असुल इहा आहे त हुन चयोसि त पोइ जॾहिं ईअं आहे त पोइ माण्हू तुंहिंजे दरवाज़े ते छो था अचनि ऐं तुंहिंजे कौल ऐं गुफ़्तगु ते एतिरा ख़ुशि ऐं राज़ी छो आहिनि चईसि जमना थी हे मुंहिंजा भाटिया इन सनत मां अकूल कुन त कला जेके मां तोखे चवंदो वञा जेकॾहिं तूं उहो ई करे त जेकर तूं बि अहिड़ो थी करे तो जेकर माण्हू कनि तुंहिंजे ॻाल्हि खां रज़ामंद थियनि तोखां फ़ाइदो हासिल कनि थी पवे माण्हू हुन चयुसि त मां हुअ बाक़ी ॿुधाए उहो छा आहे लुकमान थियुसि त पंहिंजे अखियुनि खे त अन गदी बसरी मां पंहिंजे अखियुनि खे बंदि कंदड़ हूंदो आहियां ऐं मां पंहिंजे ज़ुबान खे महफ़ूज़ रखंदड़ आहियां मां पंहिंजे खाधे खे पाक कंदड़ आहियां ऐं मुंहिंजी आदत आहे हेफ़िज़ी वारा जी पंहिंजे हिफ़ाज़त वफ़ाई पंहिंजा वाइदा मां पूरा कंदो आहियां दाइफ़ी महिमाननि जो इकराम कंदो आहियां हेफ़िज़ी जारी पाड़े वारनि जी हिफ़ाज़त कंदो आहियां इज़त जी व तरक़ी माला यानि जेके शयूं मुंहिंजे मक़सद में न हुजनि उन्हनि बिल्कुलु छॾे ॾींदो आहियां इहा शइ जंहिं इन हद दर्जे ते पहुचायो आहे जेकर बि इहो कमु करे इन में कारे गोरे जो सवाल ई एतिरे क़दुरु इज़त वग़ैरह वॾो मालदार कोन हुयो न को अमीर माण्हू हो वरी तवील फिक्र रहंदो ॻाल्हाईंदो घटि हो हमेशह गौर ऐं दानाई सां रहंदो हुयो मालिक हिकिड़े दफ़े हुकुम कयो बकरीअ खे कुह ऐं ॿ टे उहे अच हिन सां बि कपी हुनजी दिलि बि कढी अची सुठी शइ हिन जी आहे छो त ज़ुबान बि सुठी शइ आहे हिनजी दिलि बि सुठी शइ आहे उहे आणी न ॾींसि पोइ वरी चईंसि त ॿी बकरी कुई आहे उन में गंदे में गंदा टुकड़ा खणी अचु वरी गंदे में गंदा टुकड़ा वरी खणी आयो कढी पोइ मोला ॾिसी हिनखे चयो मालिक जेको साॻी शइ सुठी उहा ई साॻी शइ ख़राबु अॻे बि आंदई आंदई लुकमान हुनखे चयो त सुठे में सुठी शइ हिननि ॿिनि खां वधीक जिस्म में कान्हे जेकॾहिं सुठियूं थियनि ख़राब में पाक फरमायो आहे

इहो हिकिड़ो अहिड़ो भलो शख़्स हो जंहिंजो इन क़िस्म जो लुकमान खे अलाह जो फरमायो अहिड़ी तरह रब तबारक वताला जा केतिरा मुहदस हूंदा हुआ जिन सां अलाह जूं ॻाल्हियूं हलंदियूं हुयूं इहे अंबिया खां बाद जो दर्जो आहे अॻे अहिड़ा घणा हूंदा हुआ जिन खे अलाह तबारक मताला ॻाल्हियूं सम्झाईंदो हुयो हाणे असांजे नुबूअ जो पैगाम ऐं प्रोग्राम मुकमल आहे तंहिं करे मुहदसीन हाणे इन क़िस्म जा घटि आहिनि छो त अलाह ताला फरमायो अकमल तुलकुम दीन इस्लाम दीन आहे मां दीन कामिल कयो इस्लाम तव्हांजो मुकमल बणायो आहे तव्हांजे इस्लाम खां मां राज़ी आहियां तंहिं करे अलाह तबारक मताला सॼो कमु क़ुर पाक में पूरो करे छॾियो आहे हिते हज़रत रुकमान जूं चंद नसीहतूं जेके मशहूरु हलियूं पिया आहियूं अलाह ताला उन्हनि जो हिसो क़ुर पाक में बयानु फरमायो आहे मक़सदु ई आहे त पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि शिरक ख़राबु आहे शुरू करे छो त पंहिंजे मालिक जी शनाख़्त जेसि ताईं इंसान खे न आहे तेसि ताईं इहो इंसानु हैवाननि खां बि परे आहे हैवान में बि मुहबत पंहिंजे मालिकनि सां हूंदी आहे अदावत पगड़ सां हूंदी आहे अकुल हुननि खे कोन्हे बुनियाद ते एतिरो इम्तियाज़ रखनि था पर इंसान खे इम्तियाज़ नथो करे सघे पंहिंजे मालिक हक़ीक़ी जो ऐं जेको दुश्मन आहे शुक्र करशकुर जेको शुकुर कंदो उहो पंहिंजे नफ़्स जे लाइ भलाई ऐं शुकुर

अला मां जेका तूं पंहिंजी पाण कई आहे इहो शुक्र आहे तारीफ़ खां आज जी इहा तारीफ़ आहे न बि साईं तारीफ़ करे लुकमान लिबरी मज़मून थो शुरू थिए पंहिंजे पुट खे नसीहत कयईं हुनखे पियो करे सम्झाए पियो या बि न इहे मुंहिंजा पुट ला बिला अलाह सां शरीक न कजाइ छो त उहो असांजे वजूद जो मालिक ऐं असांजे ज़िंदगी जो ख़ालिक असांजे बका जो बंदोबस्तु कंदड़ ऐं हिन में हुन सां को असांजे वजूद में शरीक न आहे कीअं थो शरीक करे अलाह सां कंहिंखे कजांइ ईअं कोन्हे पुटु मुशरिक हुयो जंहिंखे रहे असुल मक़सदु आहे त तोहीद खे मज़बूत करण जे लाइ उहा साॻी ॻाल्हि जेका अतीदे में हूंदी आहे तक़ीद तौर न सही माण्हू खे बि चई सघिबो आहे अलाह सां शिरक न कजांइ इन शिरक ज़ुल्म नज़ीम बेशक शिरक तमामु वॾो ज़ुल्म आहे वॾी बे इंसाफ़ी आहे पंहिंजे वजूद सां आज मखलूक खे अलाह सां शरीक बणाए ऐं पंहिंजे वजूद में हुन जा थोरा मञे हालांकि कही जो को निशान को असरु इंसान जे वजूद में अलाह खां साबे जो कोन्हे जेके जेके सिफ़तूं हे पंहिंजे वजूद में सम्झी ऐं उनखे निस्बत कंदो ग़ैर ॾे

त माउ पीउ बि इन रस्ते में जॾहिं इंसान आयो आहे त उहे हक़दार आहिनि इज़त जा ऐं हुरमत जा इंसान खे असां पारत कई आहे पंहिंजे माउ पीउ सां चङी हलण जी हमल वहननि माउ हुनखे खयो आहे तकलीफ़ूं करे वहननि अला वहन थक जे मथां थक तकलीफ़ जे मथां तकलीफ़ माउ हुनखे पेट में खयो फिसालू फिआम आहिनि ऐं उन ॿार जो खीर छॾाइण बि रहियो ॿिनि सालनि में हिकिड़ो हमल जो ज़मानो ॿियो अया मिरदार खीर जे पीआरण जो वक़्तु रब तबारक मताला अहसान थो जतलाए ऐं इहा ॻाल्हि थो ॿुधाए त हिननि जो हक़ इन करे थियो आहे जो अलाह तबारक मताला उन्हनि जे पेट में ऐं उन जे गोद में तोखे हेतिरो वक़्तु रखियो आहे जंहिं हेतिरियूं सख़्तियूं सही ॿार जे तरबियत लाइ पंहिंजे आराम खे कुर्बान कयो पंहिंजे सिहत खे ज़ायो कयो पोइ उन्हनि जी हिफ़ाज़त ऐं उन्हनि जी ख़िदमत इहा लाज़मी आहे जीअं अलाह जी इबादत जी माउ पीउ जी ख़िदमत क़दुरु ख़िदमता ते माण्हू मशगूल रहे जेसी ताईं अलाह ताला जी नाफ़रमानी न थिए न त मखलूकिन थी मासियत ख़ालक अलाह जी बेफ़रमानी जेकॾहिं करे अचे पोइ कंहिं मखलूक जी फर्म बरदारी करणी कान्हे

अलाह ताला जी आयत लथी साहिब अंदरि रवादारी सुठी पोइ पंहिंजे माउ वटि वियो पंहिंजी माउ खे चई त तोखे इहो हिकिड़ो साह आहे पर जेकॾहिं सौ साह हुजनि उहे सौ साह सां तूं बुख ऐं उन में ॾेई पाण खे मारे ऐं मूंखे त अलाह सां शरीक कर ऐं नबी जो इनकार कर इस्लाम जे खां इहो कोन थींदो भली मूंखे एतिरी हमदर्दी तोसां आहे जो तुंहिंजी ख़िदमत करियां तुंहिंजी तकलीफ़ुनि खे दफ़े करियां बाक़ी तुंहिंजे ख़्याल ते अची मां पंहिंजो ख़्यालु बदिलायां इहो अलाह जो हक़ आहे कंहिं बाने जे चवण ते अलाह जो हक़ु ज़ायो कोन कबो मां इहो ॾिठो त हाणे ई कोन थो मुड़े पोइ आसरो लाहे खाधो पीतो खाइणु शुरू कई सम्झी त प्रोग्राम मरी वेंदसि असरु न पवंदो हुन ते वन तुशरक जे करे तोसां जहिड़ो कनि झगड़ो कनि त तूं शरीक करे मूंसां अहिड़ी शइ खे जो न आहे तोखे उन शइ जो इल्मु भला तो ते हेमा पोइ तूं न चयो उन्हनि जो साहिब असांजो दुनिया मारूफ़ आहे ऐं दुनिया में साथ ॾे हिननि सां दुस्तूर मुताबिक़ दुस्तूर मुताबिक़ जो मतिलबु सुहिणे नमूने सां माउ पीउ जे ख़िदमत में अहिड़े दुस्तूर मुताबिक़ रहो जो जीअं सुहिणो नमूनो हुजे माना हरू भरू पंहिंजी तिबाही मक़सदु हुजे ईअं बि कोन्हे को करिणो मारूफ़ जो मतिलबु आहे दोस्त माफ़ माना हुननि जी ख़िदमत करियो ऐं जेतिरो थी सघे हुननि खे रज़ामत रखण जी कोशिशि करियो ग़ैर दोस्तूरी आहे गैर शरई ग़ैर शरई ख़िदमत गैर शरई आहे उहा कान कबी माउ पीउ तोखे चवनि त तूं हिते वेही रहो ऐं असांजी ख़िदमत में निमाज़ जो फर्ज़ न पढ़ इहो गैर दोस्तूरी आहे निमाज़ जो फर्ज़ु पढ़बो पोइ जेकॾहिं रज थियनि कावड़जनि उहे विढ़ंदा धक हणंदा पोखे सबुर कबो वत बि सबील मन अना बि इलाही ऐं तूं तव्हां बि थी हल तूं उन रस्ते ते जेके रस्तो हलनि था मुंहिंजे तरफ़ रुजू थींदड़ मन अना इलाही उहे शख़्स जेके रुजू थिया आहिनि मुंहिंजे तरफ़ उन्हनि शख़्स शख़्सनि वारो रस्तो इख़्तियार कर ऐं ॿियो रस्तो न अना यूनी इना बसि ॿाहिरि रुजू थियण खे अलाह जे पासे ॾे मुतवजो थियण अमल कंदा हुया पहुची पोइ उते ऐं मुंहिंजियूं ॾिसां त वसियत हिदायतूं कदुरु क़बूल कयूं आहिनि अलाह ताला जे इल्म जी हक़ीक़त थो ॿुधाए जेकॾहिं हुजे वज़न जेतिरो दाणे जेतिरो वज़न कंहिं शइ जो हुजे पतकुन सखरत हुजे कंहिं पथर में अंदरि ऐं आसमाननि जे फिज़ा में गुम थियल ऐं पेट में पयल

وامر बिलमारूफ़ नेकिन जो हुकुम कर वनानिल मुनकर ऐं बुछड़ाइनि खां माण्हुनि खे रोक माना पाण बि अलाह जे बंदगी ते क़ाइमु रह ॿियनि खे बि नसीहत कर छो त अदीन नसीह दीन आहे ख़ैर खाई पुछो कालू लिमई आहे رسول अलाह अलाह जा रसूल कंहिंजे लाइ पर लीला वल रसूल ई वल किताब अलाह वल मोमिनीन या वल आमत मुसलमीन रिवायत हुन ॿ अलाह जी ख़ैर खाई ऐं रसूल जी ख़ैर खाई माना सुनत जी दावेदारी ऐं हुनजे रिसालत जो इकरार ऐं जी तालीम सेखारणु ऐं दीन जे अंदरि तॾहिं हिते पंहिंजे पुट खे चवे त माण्हुनि खे नेके जो हुकुम कर माण्हुनि खे बुराईअ खां रोक

हा अज़ियत ॾींदड़ ऐं अज़ियत ॾिनल इन्हनि जे विच में हिकिड़ी जो तनासुब आहे उहो तनासुब मुख़्तलिफ़ थिए थो हिकिड़ो माण्हू इज़त वारो हूंदो आहे वॾो माण्हू हूंदो आहे पोइ जेकॾहिं को नेके जो कमु चवंदो कंहिंखे या रोकींदो ॿियो जेकर एॾे वज़न ऐं दर्जे वारो माण्हू हूंदो त उनखे ज़ुबान सां चवंदो ऐं जेकॾहिं घटि दर्जे वारो हूंदो तॾहिं बग़ावत कंदो जे अञा वधीक हूंदो त पोइ ज़ुल्म कंदो तंहिं करे हिन सभिनी ॻाल्हियुनि में सब्रु करिणो आहे मुसीबत जेतिरे दर्जे जी अचे ओतिरे दर्जे जी सहमी आहे इन ज़ाल माना उहे शयूं जिन जो अलाह हुकुम कयो आहे इहो आहे ऐं मज़बूत मामिलो आहे इहो जेकर इंसान खे सम्झे त ईअं न आहे त दिलि थी पए चवां थो मंझनी कोन था जंहिंखे चऊं धन्यवाद पढ़ो घटि था ॻाल्हाइनि अलाह थो फरमाए पुट खे हिन चयो त इन नेके में बद बददिल न थी बाक़ाइदे इहो कमु कजांइ अज़ायमल उमूर खां इहा शइ आहे त उन में सुस्तु न अलाए ख़त हूंदासि ऐं न फूक पंहिंजे ॻाल्हिनि खे माण्हुनि जे लाइ माण्हुनि जे लाइ मिटा फुके ईअं न कजांइ अला तव्हां अर्घु मरहा ऐं ज़मीन में न हलजांइ आकड़ करे मरह चइबो आहे आकड़ करण खे हिकिड़ो थींदो आहे फ़रह ॿियो मरह फ़रह थींदो आहे पंहिंजे कमालात खे महसूसु करणु ऐं हुन ते ख़ुशि रहूं मरह चइबो आहे त वरी उनखे पंहिंजे किरदार सां आकर खे ज़ाहिर करणु हिकिड़ो ज़ुबान सां हूंदो आहे जो चवंदो आहे त इन मां उती इल्म ईंदी जीअं कारून चयो मूंखे पंहिंजे कमालात ते दौलत मिली आहे इनखे फ़र्क़ु थियो आहे चूंड हट ऐं मरह चइबो आहे वरी आकर करणु आकर वरी अमली तरह सां उन पंहिंजे दिलि जी कैफ़ियत खे ॿुधाइणु या निशानी तरह सां पंहिंजे दिलि जी कैफ़ियत खे ॿुधाइणु ॿुधाइण मरह में फ़र्क़ु आहे मरह चइबो आहे दिल्ली हलणु

जेको कलाम हो पूरो थियो अॻिते अवध कयो विच में हज़रत लुकमान जी अलाह ताला बयानु फरमायो मथे ॻाल्हि आयल हुई अलाह जी अज़मत अलाह जो जलाल अलाह जो अहसान अलाह जूं नेमतूं उन्हनि खे यादि ॾियारे वरी तौहीद अलाह थो करे पियो अलाह ताला खे

आसमान में नफ़ो सिज ते कदुरु नफ़ो हर शइ में माण्हू पंहिंजे कदुरु आर नफ़ो थिए थो इन्हनि में अलाह ताला एतिरा ख़ज़ाना भरिया आहिनि जेके रोज़मर आहे ॾींहं मुनकशफ़ थींदा रहनि था ऐं माण्हू उन्हनि मुंहिंजा नफ़ा था हासिल कनि हक़ीक़त में अलाह ताला इहे ख़ज़ाना हिन ज़मीन ऐं आसमान में ऐं फिज़ा में सिज ऐं चंड में इन्हनि जे नूर ऐं रोशनी में इन्हनि में भरे फिटी आहिनि इहे अलाह ताला जे कुदरत जो मक़ाम आहे असबब अलाए कुमनिया मो ऐं ज़ाहिर कीअं तव्हां ते कुशादो कीअं तव्हां ते पंहिंजे नेमतुनि खे मुकमल ज़ाहिर बि हुजनि ऐं बातिन बि नेमतूं ॿिनि क़िस्मनि जूं आहिनि हिकिड़े ज़ाहिर जेके इंसान खे पंहिंजे हिस सां ॾिसण में अचनि थियूं ऐं बातिन माना जेके इंसान पंहिंजे अकुल ऐं फ़िक्र जे ग़ौर करण खां बाद उन्हनि नेमतुनि ते पहुची वञे थो इनखे चए बातिन नेमतूं या ज़ाहिरी नेमतूं जिस्मानी नेमतूं बातिनी नेमतूं रुहानी आख़िरत जूं नेमतूं पैगंबर जो मोकिलणु किताब जो नाज़िल करणु इहे बातिनी नेमतूं आहिनि ऐं इन्हनि जो ज़ाहिर ज़ाहिर आहे इन्हनि जो बातिन बातिन आहे

तंहिं करे अलाह अलाह जे रसूल जे चवण ते अलाह जे क़ुर जे हुकुम ते हलिजे अवसलम जो जेको ताइबो कंदो पंहिंजे मुंहं खे अलाह जे तरफ़ ऐं मुतवजो कंदो उन रब जे पासे ॾे उहो मोहसिन ऐं नेकी कंदड़ घुरिजे फ़क़त उन पकिड़े वरितो आहे मज़बूत कड़ीअ खे और माना कड़ी वुस्का माना मज़बूत हिकु मज़बूत कड़ी जेका हिन पंहिंजे हथ में कई आहे हाणे रब सां तलु अलाह जे पासे ॾे आहे अंजाम सभिनी कमनि जो माना सभिनी ॻाल्हियूं जो हली फ़ैसिलो रब ताला वटि थींदो तंहिं करे पंहिंजे उन फ़ैसिलनि खे अलाह जे हवाले करियो ऐं अलाह अलाह ताला जे क़ुर जे ताबेदारीअ ते तव्हां हली पंहिंजो वक़्तु पूरो कयो अमन कफ़र जेको इनकार कंदो फला जे जी कुफरू अलाह ताला नबी साईं खे फरमाए थो ऐं तसली ॾिए थो माण्हुनि जी बेफ़रमानी तोखे ॾुख ॾुखाए थी ऐं तकलीफ़ में विझे थी जेको कुफु करे न ॾुखाए तोखे अमल था कनि जो कुफु तोखे मायूस न करे ॾुख थींदो हिन ॻाल्हि जो हे माण्हू ॼण हथ सां निकिता था वञनि पिया फरमायूं त मुंहिंजो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं हिकिड़ो शख़्स अची बाहि ॿारे उहो त हुते ॾाढी रोशनीअ जे लाइ त माण्हू उथनि वेहनि आसानी सां अंधेरी राति आहे पोइ उन बाहि जे ॿारण ते माण्हुनि खे जिन खे रोशनी त हासिल थी पर पतंग जो उॾरनि उरनि उन बाहि में पवनि कोशिशि करियूं असां जे पतंग वरी बि सड़नि न उनखे परे करे विछरियूं त वरी अचे बाहि में पवनि पर जो तव्हांजो हाल मुंहिंजो हाल इन क़िस्म जो आहे अलाह मूंखे हिदायत जो नूर ॾिनो क़ुर पाक सां मुनवर कयो उहा रोशनी मां तव्हांजे विच में अचे ॿारी आहे हाणे उन रोशनीअ ते हिदायत वठण वठण जे बजाए तव्हां उनजे जे बरख़लाफ़ कमु था कयो ऐं क़ुर पाक जे वठण हिदायत जे वठण जे बजाए तव्हां मुखालफ़त गुमराही करे में था पओ मां कोशिशि थो करियां त तव्हां जूं मुठियूं भरे तव्हांखे परे ॿाहिरि करे पर दौरो करे था अची फरमायो रसूल अलाह ताला क़ुर पाक फरमाए थो कुन तुम अला शफ़ा हुबरत कु ना तव्हां जहनम जे किनारे ते हुयो नबीअ अचे तव्हांखे छॾाइण जी कोशिशि कई आहे त जीअं तव्हां जहनम में न पओ पर नबी साईं फरमायो आहे त नतीजे में केतिरा माण्हू वरी मोटी ज़ोरो करे जहनम में था पवनि छा कजे

कुल हमद लीला चओ अलाह जी तारीफ़ आहे भले अक्सर हूंदा पर केतिरा नथा ॼाणनि माना इहे ज़िदी बाक़ी हिननि थोरियुनि घणियुनि शयुनि में फिक्र नथा कनि अलाह जे हिकिड़ा खे तस्लीम नथा कनि पंहिंजे नफ़े नुक़सान खे रब जे पासे नथा सम्झनि एतिरे हक़ीक़त खे ॼाणण खां पोइ वरी शिप वरी कुफुर हालांकि अलाह जी हर ॿिनि खे अता आसमान में ज़मीन में लीला माफ़ी समावात मां भला इन अलाह हमीद बेशक अलाह ताला बेपराह आहे अलाह जी ख़ूबियूं तव्हां जेकॾहिं खुटायो आहे कहिड़ो त ही बि हेॾा फ़ाइदो अलाह खे पंहिंजा दुस्तूर ऐं कानून बणाया अथव निजात जे लाइ ज़िंदगी खे बहितर रखण जे लाइ कहिड़ी न ग़लती आहे पोइ तव्हां कहिड़ो अलाह ताला जो खज़ानो खुटायो आहे चङो ॿुधो ख़ज़ानो हीउ आहे खुटे थो ज़मीन में जेका शइ ॾिसो था वण इहे कलम सभु अॻियां पोयां वण कलम करियूं कलम

ॿ कलाक राति लंघी विया ॾह कलाक राति राति थी वई ऐं हर सियारे में तव्हां ॾिसो इहो ईंदो रहे ऐं चंड खे कम में लॻाए छॾियो हिकिड़ो पियो थो हले पंहिंजे वक़्तु मुक़ररु ताईं वक़्तु मुक़ररु कहिड़ो आहे चंड जो वक़्तु मुक़ररु इहो आहे पंहिंजी

आयो पोइ हलंदे हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं थींदो ॾींहं ते राति वेंदा माण्हू परेशान थींदा राति जो उथंदड़ उहे माण्हू मायूस थींदा निमाज़ पढ़ी सुम्ही पवंदा कम वारा कम जे लाइ छो त टिनि ॾींहंनि जी तव्हां टे दफ़ा आणियो त केतिरो वॾो मसइलो थी वियो एतिरा घणा कलाक थी वेंदा इन खां बाद खसेजो माण्हू सम्झंदा त अॼु सिधो अलॻि पैसो घुरंदो छो त ख़बरूं त आहिनि मुल्क में पोइ ईअं थी मंझंदि ते अचे मोटी वरी लही वेंदो वरी अॻिते उहो ई पियो भरंदो जीअं भरंदो ओलंदे खां सिधो भरियो तो बि अॼु दरवाज़ो बंदि थियो इहो आहे वशम सो तजरी मुस्तकरियल हा इहो बि तफ़सील पियो थो ॾिनो इन जे मथां जेको गुफ़्तगु थियल आहे उहो गुफ़्तगु हीअ आहे त रोज़ सिज लही अलाह जे अर्शे थो करे ऐं अलाह फरमाए सघे जो

उनखे असांजो उभरंदे वारो ओलहंदो लीको हूंदो ओलहंदे वारो उभरंदो लीको हूंदो इहे चार चोथाड़ करे हाणे हिन सभिनी में लीका भरे वञो उत्तर कुतुब ऐं ॾखिण कुतुब मर्कज़ बणायो किरोड़े लीका हिन में थी वेंदा किरोड़े उफ़ कयूं जॾहिं जेतिरो जेतिरो सिज सुरे थो ओतिरो वक़्तु ॼणो हे सजे में आहे जेतिरो सुरे थो ओतिरो सजे में आहे अलाह ताला जो हुकुम सां लाहेंदो रहरंदो रह रहो अलाह जो हुकुम हेठि हुकम हे इहा माना आहे इन जी तंहिं करे सुवाल ई नथो पैदा थिए

परे नथी करे सघे तंहिं करे जेका परे नथी करे तंहिं करे पंहिंजे पखेड़ जेतिरो पाणी जेकॾहिं परे करे हा त भुॻिड़ी वञे हा छो त ॿिए हुनजो थोरो आहे तंहिं करे पाणी घणो परे न थियो जाए करे वञी ख़ुदा आहे इहा मथे लाइ तव्हां उछलींदव पंहिंजे पखेड़ जेतिरो पाणी परे थी करे हर कंहिंखे सम्झण जहिड़ी कान्हे लीरे आया तिलकुल सबार जे लाइ इस्तकामत सां इशाद करे शकूर ऐं शुक्रगुज़ार हुजे अलाह जे नेमतुनि जो रब ताला हुननि खे केॾे हिकिड़े अजीब तरीक़े सां समुंडनि मझां तूफ़ाननि मझां ऐं उतां हवा जे थफेड़नि जा ॿाहिरि कढी अची सुके ते पहुचाए थो मौज जंहिं वक़्त जे सिर ते अचनि थियूं बादल ककरंदा आहिनि अलाह खे ख़ालि कंदड़ उनजे लाइ दीन खे दऊं कंदा आहिनि अलाह खे सॾींदा आहिनि जॾहिं ॾिसंदा आहिनि त हाणे तमामु फलम मां न जॾहिं अलाह ताला हुननि खे बर जे पासे ॾे आणींदो आहे त मौक़ो अथसि केतिरा अहिड़ा आहिनि जेके विच थरा थी पवंदा आहिनि दरमियानी चाल हलंदा आहिनि यानी रब ताला जॾहिं तूफ़ान खां हुननि खे कॾहिं ख़ुशकीअ ते आंदो त केतिरा नफ़्स अहिड़ा हूंदा आहिनि कुदसी नफ़्स चङा जेके रहंदा न त अक्सर निकिरण सां ई वरी शरारत शुरू कंदा मिनो जो माना के एतिरा आहिनि जेके विच थरी चाल हलंदा आहिनि माना दरमियाना ते हलंदा आहिनि ख़ौफ़ ऐं उमेद जे दरमियान हूंदा आहिनि केतिरा अहिड़ा हूंदा आहिनि

को काफ़िर इस्लाम जे लाइ इतकू रब कुम पंहिंजे पालींदड़ खंड जो माना गुफ़र हुजे या इस्लाम हुजे रब जी रूबू बि तव्हां सां साथ ॾेई बीठी आहे सिहत साथ ॾेई बीठी आहे तव्हांजी नसल जी आबादी तव्हांजे फसल जी आबादी तव्हांजे सिहत जो मक़ाम तव्हांजी ज़िंदगी खाधो पीतो सभु शयूं इन रब ताला जो अञा कुफुर तंहिं करे अलाह ताला प्रोग्राम आम इंसान खे थो ॾिए छो त पोयां जेका वस अचे थी त आम इंसान सां तालुक थी रखे माना पालना

अलाह जो आहे धोका इहो ॾींहुं अचण वारो आहे भला त गुरू दुनिया जी हयाती तव्हांखे गुमराह न करे धोके में न विझे में ख़लीफ़ो जेके दुनिया जे अंदरि माण्हुनि खे गुमराह कंदा आहिनि सुखी जिनत ॾींदासीं माण्हुनि खे अहिड़ा जेके हूंदा आहिनि कुझु जिन कुझु माण्हू अलाह ताला फरमाए

कंहिं बि शख़्स खे इन ॻाल्हि जो पतो कोन्हे को जंहिं वक़्त में ॿार जी इंसान खे कंहिंखे पतो कोन्हे को त कहिड़ी आहे पेट में कहिड़ी आहे मां नफ़्स मां कहिड़ी शइ आहे जेका सुभाणे उथी इंसानु कंदो इहा बि ख़बर न आहे त सुभाणे खां पोइ छा कमु करिणो आहे हज़ार प्रोग्राम ठाहे मगर उहे ग़लति थी वेंदा बसाल

जेकर खे ॿुधाए रसूल खे ॿुधाए सघे थो करे ऐं कुदरत में आहे बाक़ी न त कंहिं बि शख्स खे ग़ैब जे पासे ॾे को सुराग ई कोन्हे को जो माण्हू पहुचे तंहिं करे रब ताला हिते मफ़ाती ग़ैब ॿुधायूं जो इल्मु अलाह खां कोन्हे उन जूं पंज शयूं रब ताला ॿुधाए छॾियूं हिकिड़ो किथे मरंदो सुभाणे छा कंदो माउ जे पेटनि में छा आहे मींहुं करे थो वसे इहे सभु ॻाल्हियूं अलाह ताला ॿुधाए छॾियूं माना इन्हनि में कंहिं इंसान जी दस रस ऐं ताक़त नथी पहुचे इहो हिकिड़ो अलॻि अला आहे जेको हिन सभिनी ॼाणे थो हिते जंहिंखे ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون تراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم في سورة سجدہ نازل کیا ہے مکی مكرمة हिन में अलाह तबारक वरता इंसान जे पैदाश जी हक़ीक़त जो बयानु कयो आहे ऐं उनजे लाइ दुस्तुर ॿुधायो जेको उन ते हले उनजो नतीजो जेको न हले उनजो नतीजो ऐं पिशेमानी जो बयान थो करे मां तंज़ीर किताब लारे वठी हीअ नाज़िल करिणो आहे किताब जो नाहे शक उन में रबुल आलमीन जे तरफ़ जहाननि जो परवरदगार मुक़दस किताब बिना शक शुभे जे जहाननि जे परवरदगार नाज़ फर्मायो हज़ूरनि वर सलाह ते मगर माण्हू चवनि था छा चवनि था माण्हू इफ़्तराह हतरा दू ठाहे आंदो आहे बल वल हक कीअं आहे इहो हक़ आहे परवरदगार जे तरफ़ां आयो जीअं तू तेजारे अहिड़ी क़ौम खे अहिड़ी जमात खे जो न आयो आहे उन्हनि वटि जीअं हिदायत कनि उमेद आहे हिदायत जी हिननि खे तूं क़ुर ॿुधाए हिननि जे अबेदा ॾे ॾे क़ुर शरीफ़ जहिड़ो किताब या को रसूल कोन आयो आहे उहो अलाह जंहिंजे तरफ़ां आयो आहे उहो ख़ालक समावात अला ज़मीन खे पैदा कयईं आसमाननि खे पैदा कयईं जेकी हिननि जे विच में आहिनि छहनि ॾींहनि जे अंदाज़ में अलाह ताला हिननि खे पैदा कयो उन खां पोइ क़ाइमु थियो अर्श ते रब ताला पोइ अर्श ते क़ाइमु थियो छहनि ॾींहनि में पैदा करण जो मतिलबु अलाह ताला पंहिंजे कुदरत कामिला सां ॿिनि ॾींहनि में आसमाननि जी बराबरी ॿिनि ॾींहनि में ज़मीन ॿिनि ॾींहनि में इन्हनि जा पाण में तालुकात अलुकात उसवार फरमाया उन खां पोइ अर्श ते अलाह जी रहमत जी तजली क़ाइमु थी ऐं उन सारे अर्श खे घेरो करे वरितो जीअं अचे थो ॿी आयत में रहमान अर्श जे मथां क़याम कयो घेरो कयो कब्ज़ो कयो माल कुमिना छपी नाहे कोई तव्हां लाइ इन खां सवाइ हिमायती को सिफारसी अफ़ला तज़क सिफारिशी अफल करन पोइ नथा ध्यानु आणियो रब तबारक वताला जे मोकिलियल पैगाम जी इज़त ऐं पैगम्बर अले सलात वसलाम जो एतिराम ताबेदारी छा थियो आहे तव्हांखे जॾहिं सारी ज़मीन अर्श अज़ीम उहे हुकुम जे हेठि आहिनि रब जे रहमत जे हेठि आहिनि उहे जेके बि असबाब ज़ाहिरी हुजनि या असबाब पातिनी हुजनि आसमान ऐं ज़मीन में जेतिरे क़दुरु कल थियल हुजनि उहे सभु रब जे कब्ज़े कुदरत में आहिनि उन्हनि सभिनी ते अलाह जो हुकुम हर वक़्तु जारी आहे केतिरो बि ज़मानो गुज़रियो आहे गुज़री वञे मगर अलाह ताला जो कानून ऐं दस्तूर बराबरि हिकु जहिड़ो आहे ज़ालिक इहो ॼाणण वारो अलाह आलम उज जो ॼाणंदड़ शहादत ऐं ज़ाहिर जो ॼाणंदड़ अल अज़ीज़ ज़बरदस्त अल रहीम हिकमत वारो आहे जंहिं रब तबारक ताला पंहिंजे क़ुदरत सां हिन काइनात खे इंतिज़ाम हेठि आणे आणे महफ़ूज़ ऐं मज़बूत करे रखियो आहे अलही हसन कुल शइ जंहिं ख़ूब बणायो हर शइ खे सा शइ जो पैदा कयईं हुआ ख़लकल इंसान ऐं शुरू कई पैदाश इंसान जी ॿिन टीन मिटी मझां अज़ीम शान इंतिज़ाम ऐं तदबीर कायम करण वारे अलाह पाक ہستی जो पहरियों कम ही आहे त रब ताला हिन काइनात खे میں में आंदो पोइ वरी इंसान जी तकलीफ़ कयई सुम जल नसल हो मिटी मां पैदा करे पोइ कंहिं उन नसल खे ऐं हुन औलाद खे निपुड़े मझां

ऐं तवाज़ुन क़ाइमु करे उन में रूह फू कयईं वजाल लकुम सम ऐं कयईं तव्हांजे लाइ उन में कननि खे वल अबसार ऐं अखियुनि खे वल अफ़ इदत ऐं दिलि खे दिलियूं बि अलाह ताला ठाहियूं तव्हांजो अली लम शुरून थोरो तव्हां शुकुरु था कयो सम्झ जेकॾहिं हुजे माण्हू पंहिंजे सम्झ ते हले त अलाह ताला जो घणो ई जेकर शुकुर करे शुक्र बि घणो नथा करे थोरो था करियो थोरा माण्हू था शुक्र करियो या जेके शुक्र कनि था से थोरो था कनि ॿई माना न फिलहाल पोइ चवनि था त जॾहिं गुम थी वियासीं ज़मीन में ॻरी मरी खपी ऐं इन लफ़ी ख़ालकिन अक़ीदो बास बादल मौत जो उन्हनि वटि गैर माकूल आहे छो त हुननि जी कुदरत इन ॻाल्हि ते नथी पहुचे त पोइ हुननि जो अकुल बि इन ॻाल्हि ते नथो पहुचे बाक़ी ईमान त ज़रूरु इन ॻाल्हि ते पहुचंदो ईमान जी जा हुदूद अकल खां बाला तरह आहिनि ईअं थो सम्झ में अचे चवनि था त असां नई मखलूक में पैदा थींदासीं बल बल हुम बिल रब काफ़रून उहे जे मुलाक़ात जा इनकार कंदड़ आहिनि असुल ॻाल्हि इहा आहे इन ते गौर नथा कनि त इंसान मिटी मां पैदा थियो इन ते गौर नथा कनि त पोइ पाणी जे महीने क़तरे पाणी मज़ा पैदा थियो इन ॻाल्हि ते ख़्यालु नथा कनि त रब तबारक तब नंढे जिस्म खे केतिरो वॾो कयो ग़िज़ा ख़ुराकुनि सां हुनजे अजा खे भरियो आहे

कीअं था सम्झनि त हीअ जिस्म ख़तमु थी वेंदो हकीक़त में तव्हां इहो इंसानु आहियो ईअं न आहे इंसानु उहो आहे जेको फिरिश्तो खणी थो वञे हे त हुनजी सुवारी आहे उहो इन्सानु को ज़ाहिर थो रही पियो असुलु त उहो पोइ ॿीहर उन इंसान खे सुवारी ते चाहिणु कहिड़ो नामुमकिन आहे बसि सम्झ में अचे इहा ॻाल्हि हे जिस्म जेको ॾिसण में अचे थो इहा हुन रूह जी सुवारी आहे सोमेला रब गुम तुर जो पोइ पंहिंजे रब जे पासे ॾे मोटाए वेंदो तारा एन बि जेकॾहिं न तूं ॾिसी उन वक़्त खे लर आहे आहे त अमरन फज़ी हिते जज़ा इन शर्त जी किरियल आहे मुहावरे अरब में जे तूं ॾिसे उहो वक़्तु इज़ सां उन वक़्त ते इशारो आहे त जेकर ॾिसे अमर अजीब मामिलो हिकिड़ो वॾो घबराहट वारो कहिड़ो इज़ल मुजरमून जंहिं वक़्तु ॾोहारी ना रूसेम झुकाईंदड़ हूंदा पंहिंजे सिरनि खे पंहिंजे रब वटि वटि सिर झुकायूं वेठा हूंदा पोइ चवंदा रब न असां ॿुधो होसू अॻे समय न असां ॿुधो ॾिठो होसू ॿुधो होसि पर जे न हाणे असांखे ख़बर पई आहे वधीक मोटा आहे असांखे न अमल साल हा इहो जवाबु आहे अमर जो मोटा आहे त असां अमल करे साल इन ॾिनो असां हाणे यकीन कंदड़ आहियूं वाकई तुंहिंजो जेको बि हुकुम आकाम हुयो बिल्कुलु सही हुयो ॿुधो हो ॾिठो ॾिठोसीं बि ॿुधोसीं बि हाणे महिरबानी करे असांखे मोटाए त नेक कमु करे

इन्हनि जो हाल आहे उन्हनि जे असां ॼाणूं था पर साबित थी वई मुंहिंजे तरफ़ा अमल जहनम वन्दासीं सभिनी खां भरबो इहा ॻाल्हि आहे पोइ चखो उहा शइ जेका तव्हां विसारी आहे जेका यौम कुम आहे हिन ॾींहं जे मुलाक़ात जी जेका तव्हांजा ॻाल्हि विसारी असां बि तव्हांखे विसारे छॾियो माना रहमत जे तरफ़ आइण खां तव्हांखे कटे मलूं इन मां बि आयात न असांजे आयातुनि ते ईमान आणींदा अलजा बि सम्झाइजे इन ॻाल्हि खे त किरी पवनि सजे में अलाह जे तारीफ़ सां तस्बीर शुरू करे ॾियनि कमु कंदा अलाह जे तरफ़ दीन जे सॾ ते राह में अलाह जे नाले ॿुधण सां तबियत में इनकलाब अची वञे हिकदमि सजे जे लाइ तयारु थी वञनि ऐं ख़ुदि झुकी पवनि सुभाणे अलाह चई विझनि पोइ इहे माण्हू आहिनि कम जा उन्हनि खे ख़ौफ़ ऐं ख़शियत आहे तबियत में ख़ुशू ऐं न्याज़मंदी आहे ज़ुबान सां अलाह जी तस्बीअ पढ़ंदा दिलि में अलाह तबारक मताला जी जो ज़िक्र ऐं उनजी वॾाई बयानु कंदा ऐं उनजे आॾो जिस्म सां झुकी पवंदा इहे माण्हू अथव हिदायत वारा अलाह ताला फरमाए हिकिड़े पासे इहा ॻाल्हि हूंदी इहा जमात आहे जेका हक़ वारी जमात आहे कम वारी जमात आहे जुनूब मवाजे ऐं पासे पासे थींदा इन्हनि जा पहलू बिस्तरनि खां अलाह जे इबादत में राति जे बिस्तरनि खां परे भॼी बीहंदा या तबे रब खे पुकारींदा ख़ौफ़नि भव खां कमु उन में लालच करे महिमान खे कोन टी शइ जेके असां उन्हनि खे ॾिनो आहे रिज़ो उतां कुझु ख़र्च ईंदा इहे माण्हू अथव उहे जेके कम वारा आहिनि इहे ई नसीहत वठंदा जेके दुनिया जे अंदरि बेपरवाह ऐं उन जे खे को ख़्यालु कोन्हे अलाह तबारक मताला जे नाले ॿुधण सां हुननि जी तबियत में तवजो नथो अचे इहे कम जा न आहिनि जे न आहिनि कम जा त पोइ उते हली कंदा वरी चवंदा त अलाह ताला असांखे भला दुनिया में मोटा आहे त जेकर भला थी अचो अलाह ताला त वञिबा लोरू दूला अला मोटाए जनि त बि साॻो उहे ई लातूअ वारा चुग फ़र्क़ु कोन ईंदो

उथी अलाह जी इबादत कनि देरि या इबादत कनि ऐं अलाह ताला खां दुआ घुरनि ऐं हुननि खे पंहिंजे उन आराम गाह में आराम न अचे रब ताला फ़रमाए थो त जीअं इहे मूंखे ॾिकी मुंहिंजे साम्हूं अची बीह इबादत कनि ऐं ज़िक्र बि उन्हनि जे लाइ नेमतूं लिकाए रखियूं आहिनि जॾहिं ईंदा त उन्हनि खे उहे बख़्शींदासूं हदी शरीर में अचे थो त असां पंहिंजे नेक ॿारनि जे लाइ जनत जे अंदरि अहिड़ियूं शयूं अलाह ताला फरमायो मखफ़ी रखियूं आहिनि कंहिं इंसान खे पर रूहानी आहे मगर इहा ग़लति ॻाल्हि आहे जॾहिं इंसान जो जिस्म मोटी ईंदो त नेमत जिस्मानी मिलणु घुरिजे रुहानी हुअईं थी छो त जेका शख़्स ईमान वारो आहे अमल सालिया जिन ई अमल सालिया कया

कुल मां अराधो हा जॾहिं त हा वरी मोटाए वेझो अज़ाब मथां थोरो माना दुनिया जे जहान में तव्हांखे अज़ाब जी चुटकी ॾींदासीं वॾा अज़ाब आहिनि तंहिंखां अॻु में थोरो चुटको ॾींदासीं उहो कीअं हूंदो बीमारी हूंदी कहत हूंदो कतल हूंदो क़ैद हूंदो माल में अदाब औलाद में वल न बिल वनकुम विषय में अमवाल वल अनुपुस वसमरात फल मेवा खाधा पीता तंदुरुस्ती सिहत इन्हनि में कुझु तव्हांखे ताज़ा न इबरत जीअं कंहिंखे लकुड़ हणबो आहे ईअं लकुड़ हणंदासीं तव्हांखे त मन तव्हां मोॾे मुतवजो थियो पोइ जेकॾहिं उन में कंहिंखे दुरुस्ती अची वई दफ़ा विया ॼण त पोइ वॾो अदाब आख़िर जो रखियो आहे अमन अज़र में मंज़ूर बि आया तरफ़ बि

मुजुर्म आहिनि बेपरवाही ऐं पोइ वरी माफ़ी लखद आतन किताब ॾिसो मुक़ाबले में आयो तिबाह थी वियो होलाम खे अलाह ताला आज़ादी ॾिनी ईअं ई तव्हां नबी जे मुक़ाबले में आया आहियो ख़ैरियत कान्हे तव्हांजी लखद आतला खे किताब भला तक खे मिरियतुनि में लिखाई पोइ न थिजांइ शक में उनजे मुलाक़ात खां